Nu u ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna. O narode moj, govorio je on, ja vas otvoreno opominjem Allahu se klanjajte i njega se bojte i meni poslušni budite. On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti. A kad Allahov određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi. On reče, gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju doista pozivao ali ga je pozivanje moje još više udaljilo. I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljenama svojim se pokrivali, bili su uporni i pretjerano oholi. Zatim ja sam ih otvoreno pozivao, a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao i govorio tražite od gospodara svoga oprosta, jer on doista mnogo prašta. On će vam kišu obilate uslati i pomoći vas imanjima i sinovima i daće vam bašće i rijeke će vam dati. Šta vam je? Zašto se Allahove sile ne bojite? A On vas postepeno stvara. Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa jedno iznad drugog stvorio i na njima mjesec svijetnim dao, a sunce svjetiljkom učinio? Allah vas od zemlje poput bilja stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. Allah vam je zemlju učinio ravnom da biste po njoj hodili putevima prostranim. Nuh reče, gospodaro moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju i spletke velike snuju i govore Nikako božanstva svoja ne ostavljajte i nikako ni Veda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra napuštajte. A već su mnoge u zavodu doveli, pa ti njima i nađijama samo propast povećaj. I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi mimo Allaha kao pomagače neće naći. I Nuh reče, gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika, jer ako ih ostaviš, oni će robove tvoje u zabudu zavoditi i samo će griješnika i nevjernika rađati. Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim i onome koji kao vjernik u dom moj uđe i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj.